بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد Birodarlar o'zi mana 20 minutdan oshirmaymiz, 25 minutdan oshirmaymiz deganimizda sababi bor. Shu ba'zi bir odamlarga shu kelib qolmasin degan niyatda aytilingan edi. O'zi aslida agar toqat ko'taradigan bo'lsa, 1 soatdan gaplashish imkoniyatimiz bor inshaalloh. Lekin ba'zi bir birodarimizdan taklif bo'layapti, 5-10 daqiqa ko'proq bo'lsa edi deb. Bu sizlarni toqatinglarga ko'tarishlarga qaraymiz, birodarlar. Xo'p. Mana qalbga taalluqli bo'lgan kasalliklardan bir qanchasini ko'rib chiqqan bo'ldik. Bu Alloh taolodan qo'rqishlik, umid qilishlik, hasad, orzu havas va ujub degan dars o'tdik. Ana shu darslarga bir qisqacha takrorlashib qo'yadigan bo'lsa, yana shu ujub haqida, ujub degani bu insonni o'zini o'zi boshqalardan baland ko'rishligi, o'ziga o'zi baho berishligi. Buni kibr desa ham bo'ladi. Lekin shu ujub degan shuncha inson o'zini boshqalardan balandda bilishligiga albatta bir necha bir sabablar bo'ladi deb aytdik. Puli bilan, chiroyi bilan, quvvati bilan, ilmi bilan, hokazosi bilan o'zini boshqalardan baland sanashligi. Va aytdiki, inson o'ziga shunday bir katta baho berishni boshlagan paytda shu to'rtta narsani bir eslab qo'yishligi kerak bo'ladi. Bu birinchisi sizni boshqalardan sizni nazaringizda baland qilib ko'rsatayotgan pulingiz bo'lsa, moshinangiz bo'lsa, shu bilan boshqalardan o'zingizni baland sanayapsizmi? Bilingki, bu narsa Alloh taoloniki. Allohniki. Ikkinchisi, ana shu sizdagi narsa yaxshilikka sarflanayotgan bo'lsa, odamlarga bir manfaatli ishga sarflanayotgan bo'lsa, bu bilan faxrlanishingiz mumkin. Mendaqa puli borlar ham bor-ku, lekin mendaqa yaxshilikka sarflamayapti hammasi. Degan paytimizda agar yaxshilikka sarflayotgan bo'lsa, shu bilan o'zimizga o'zimiz baho berib kelayotgan bo'lsa, bilaylikki, bu yaxshilikka sarflashlikni ham Alloh taolo tavfiq bergani uchun sarflayapmiz. Chunki xuddi o'sha deylik yetimni boshini silayotgan pulingizni bir yomon joyga sarflashingiz ham mumkin edi. Alloh taolo shunday qilib qo'yishi mumkin edi. Men yaxshiligim uchun sarflayapman yaxshi yo'lga deb, ya'ni o'zingizga baho bermaylikki, Alloh xohlasa harom ishni ham sarf qilib qo'yadi. Ya'ni Alloh taolo mahluqotlarni yaratar ekan, odamlarni yaratar ekan, ularga hammasiga vazifalarni bo'lib berdi. Birodalar, kimdir Firavun bo'lish kerak edi, kimdir Abu Jahl bo'lish kerak edi, kimdir Hamza, kimdir Abu Talib bo'lish kerak edi. Shunday emasmi? Endi likulli Firavnin Musa degan chiroyli gap bor. Har bitta Firavnni halok qiladigan Musa ham bo'lish kerak. Sizni yaxshilikka, umringizni sarf qilishlikka tavfiq bergan ham Alloh taolo. ilm o'qiyotgan bo'lsangiz, o'qitayotgan bo'lsangiz, Allohga hamd ayting. Bu sizning fazlingiz emas. Allohning bergan fazli. Va aytdikki, yana inson o'zi bir keriladigan bo'lsa, qilgan bir xariyatlari bilan esidan chiqmasin. Hali bu ishini qabul bo'lishligi, bo'lmasligi savol bor akalar. Chunki Alloh biladi. Qiyomat kuniga tarozi, mana qiyomat kunida tarozini oldiga birinchi olib kelinadigan 3 ta kishini bittasi olim edi. Alloh taolo bergan ne'matlarni eslatardi, banda tan olardi. Senga ilm berdim, hech kimga bermagan ilmimni nima qilding desa, ilm o'qidim, ilm o'qitdim. Desa Alloh taolo yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom olish uchun, to'rlarda o'tirish uchun, mansab olish uchun qilgansan. Odamlar seni olim dedi, qori dedi, to'rga chiqding, durranchiga olding. Ya'ni maqsad shu edi, sur jahannamga dedi. Yarim soat masala eshitib qo'yish qanaqa qiyin, birodarlar. Bu tayyor masala, pishgan narsani eshitib qo'yishlik qiyin. endi umrini bir qismini ilmga sarflab o'rganib turib o'rganishi qanchalik qiyin. Lekin niyati chata bo'lgani uchun jahannamga birinchi yo'l olinmoq turiladi. Ikkinchisi boyda keladi, nima qilding? Men senga pul bergandim, boshqalarga bermagan. Ha, masjid qolgandim, madrasa qolgandim, yetim boshini silagandim. Yolg'on gapirding. Sen odamlardan oldida xotam toydagan degan nomni uchun, saxiy degan unvonni uchun qilgansan. Odamlar seni saxiy dedi, ko'chani seni noming bilan nomla basqalni sotib qo'yganing uchun seni delik shu talabingni bajarishda xalqlar niyating yetdi, surmuni do'zaxga. Pul topish qiyin. Bola qizg'anib qizg'anib sarflanayotgan pulni oxiratga sarflab olishing undan ham qiyin. Endi undan ham qiyin narsa niyati to'g'ri qilib olishlik. Uni ham jahannamga uloqtirilardi. Shahid topib kelardi taroziga 3-chi bo'lib. Nima qilding? Ha, ey aziz bu ilmini sarflagan bo'lsa, bu pulni sarflagan bo'lsa, bu jonini sarflagan Alloh yo'lida. Shahid bo'ldim desa, yolg'on gapirding deydi Alloh. Sen o'tib ketganingdan keyin odamlar meni shahid bo'lib o'tib ketdi deysin deb urushding. urushda o'lding, shahid bo'lding, seni odamlar shahid dedi, mukofotini olding, sur dozaqqa dedi. Dunyoda eng uchta qiyin ish. Niyati chatoq bo'lganligi uchun jahannamga uloqtirildi va dunyoda o'zlar xotirjam bo'ludimikin qabul bo'lganligiga. Biz ham bu o'qiyotgan namozlarimiz, bu qilayotgan bir taqvo ibodatlarimiz hali savol birodalar, qabul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Agar jiddiy o'ylab ko'rsak, bu yerdagi mavizalarchi birodalar, bir eshitdi işte, mazah qilib qo'yadigan bir ashula emas bu. Ah, zo'r gap bo'ldi. Mazah qildik. Nima to'g'risida gap bo'ldi islomga? Va mazah qildik. Yurda zo'r masala bo'lyapti. Bu yerda gapirilgan gapdan xulosa chiqish kerak. 1 2 3 hayotda amal qilishlik uchun eshitish kerak. Agar shunga harakat qilmasak, eshitmaganimiz yaxshi. Chunki qiyomat kunida yelkamizga yuk bo'ladi bu. Eshitgansan, bilgansan. Biz ummatdan 3 ta gunoh ko'tarilgan birodarlar, yozilmaydi bizga gunoh. uchta gunoh bor yozilmaydi. Bittasi bir gunoh ediki, bilmas ekansiz gunohligini qilib yurarkansiz. Siz gunoh yozilmaydi, chunki bilmas edingiz. Ikkinchi gunoh borki, bilardingiz gunohligini, esdan chiqarib qo'yibsiz, qilib qo'yibsiz haligini. Shomdan namozi bo'lsa bo'lmasdi ekan hamma namozda. Esdan chiqib qolibdi, yozilmaydi va majbur bo'lib qilingan gunoh ham yozilmaydi. Majbur bo'lib qolib, cho'chqa oyog'ini yemasa o'lib qoladigan bo'lsa, boshqa ovqat yo'q bo'lib. Endi bilganingizdan keyin hammasi yoziladi. Eshitayotgan narsamiz yuk bo'ladi birodarlar ulkamizga. Bugungi suhbatdan kibr degan narsa nimaligini o'rganib chiqib ketamiz inshaalloh. Mana kervozlikni dorisi to'tta bo'ldi. Sizdagi narsa Allohniki. Shu sizdagi narsani yaxshilikka sarf qildirayotgan Alloh hali qabul qildimi? To'rtinchisi, agar kerilish mumkin bo'lsa, shaxsan o'zingizni narsangiz bu emas Gunohlaringiz. Gunohingiz bilan kerilavering. Demak, hech kim o'ziga o'zi baho berib kelishlikka haqqi yo'q, akalar. Bugungi gaplashadigan mavzuimiz ana shu qalb kasallaridan bo'lgan kibr haqida. Kibr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi keldi, aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. "Mana ko'ryapsiz, Xudoim meni dedi chiroyli qilib yaratgan, kelishgan basavlat chiroyli odam bo'ladi. Hammadan chiroyliman" dedi. Endi dedi, shu o'zim chiroyli bo'lib, ajralib bitta bo'lib turganimda kiyimim ham ham bo'lishini xohlamayman. Kiyimim ham bitta bo'lib turishini xohlayman, chiroyli kiyinishni xohlayman. shu kibrmi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, albatta Alloh taolo bir bandaga bir ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matni bandasida ko'rishlikni xohlaydi. Alloh taolo chiroyli bir badanda chiroyli bir jasadni bergan bo'lsa, chiroyli qilib olishligini xohlaydi. Alloh taolo bir bandaga ozgina bir dunyo bergan bo'lsa, o'shaning nifoqqa sal qilayotganligini ko'rishlikni xohlaydi. Qodir bo'lib turib, birodarlar, qodir bo'lib turib. Haligi bor o'sha odamlar, baxilligi tufayli tashqariga chiqarishni xohlamaydi. Na bola chaqasiga egizadi, na atrofiga foydasini tegizadi. Bor, qo'ni qo'shnisga ham masxatmaydi, qarindoshiga ham masxatmaydi. Berdimi bo'ldi, atrofiga sarf qilishligini xohlaydi Alloh. Ko'rishligini xohlaydi bandasi shu narsani. Rostlaydi, yo bu kibr emas dedi. Kibr kibr degani ikkita narsa deb aytdi. Batarul haqqi va g'umtun Kibr degani mana deydi, tushundik, o'ziga baho berishlik. Kibr haq gap gapirilganda unga ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik, ularni hurmatini joyiga qo'ymaslik kibrdir. Ikkita narsa ekan. To'g'ri gap gapirilganda unamaslik va odamlarni mensimaslik. Bu shunaqa bir og'ir kasalki, qalb kasalliklaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibr." Hardari minki bir boshqa rivoyatda qalbida bug'daydi donichalik yoki zarrachalik kibri bor odam jannatga hargiz kirmaydi deydi. Kibr degan shunday bo'ladi. Odamlarni mensimaslik. Kim misol chiroyliroqmi? Deroq endi mensimay qo'rasiz. Mashinangiz shunday semizroqmi? Hamday to'xtatmay qo'rasiz. To'xtab olasiz, qizilgan va hokazo. Bilamiz endi uni. Odamlarni mensimasa, ozgina bir mansabga chiqib qoldingizmi, bu beradi. Bu juda og'ir e, hadis birodarlar. Zarracha kibri bo'lsa deydi. Kimda kibri yo'q? Mana aytayapmiz, albatta ro'paramizdagi odamni o'zimiz ya baladda bilan, meni hunarim bor deymiz. Meni diplomim bor deymiz. Men rus tilini yaxshi bilaman deymiz. Men Qur'on yodlaganman deymiz. Men kuchliman deymiz. Albatta bitta narsamiz bor. Boshqalardan nimamiz bu bilan? Ustunmiz. Mana Husayn ibn Ali roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning nevaralari bo'ladi. Agar kerilish bo'lsa, mana shu kishi kerilish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nevarasi. Kamula minar rijal kasir va lam yakmul minan nisa illa arba'a dedi Rasululloh. Ayollarda juda erkaklardan juda ko'pchiligi kamolat darajasiga yetishgan. Ayollardan faqat 4 tasi dedi. Shundan bittasi Fatima binti Muhammad. Bobosi Muhammad alayhisalom. Onasi Fatima ona, dadasi Ali ibn Abi Talib karamallohu vajha. Agar kerilish bo'lsa, sharaf bo'lsa, nasl-nasab bilan bir faxrlanish bo'lsa, Husayn ibn Ali ga yarashadi. Ko'ringlar kimlar qanaqa odamlar bo'lgan. Otini berib ketsa ko'chada, bir 3-4 ta kambag'al odamlar yo'lda bo'yiga la shu ozgina topgan narsasini yerga qo'yib, turpoq ustiga oxirlanishayotgan bo'ladi. "Ey Abu Abdulloh" dedi, Ovqatga qarang deydi. Ya'ni taklif qilishganda otdagi odam birodarlar. Otidan tushadi, baylab o'tirib, haligilarni faqaroni ovqatidan hazar qilmasdan, ha mana shu yerda o'tiraman, men demasdan akalar, yeb, ichib o'tirib, sizlarni da'vatinglarga labbay deb javob berdimi? Ancha endi yuringlar biznikiga Meni ham da'vatimga labbay dedi. haligi kambag'allarni olib borib, uydagi bor narsasini oldiga qo'yib, mehmon qilib jo'natdi. Biz otamiz palonchi yib bo'lsa, opalarimiz palonchi yib bo'lsa, bo'ldi. Biz ancha-muncha joyga chaqirilsak ham bormaymiz. Ay, men o'sha boraman. Hamma chaqirgancha boraversam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi. Salatatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah va la yanzuru ilayhi va ahum adabun alim. uch toifaga Alloh taolo qiyomat kunida nazar boqmaydi va ular uchun alamli azob bo'ladi, ularni gunohlardan poylamaydi. Birinchisi shayxun zanin va malikun kazzabun va aylun mustakbir. Zinokor chol birinchisi Alloh taolo unga hech qachon rahmat nazari bilan qaramaydi deyapti. Qarib qolgan lekin zinodan tiyilmagan. Ikkinchisi kazzob podshoh deyilgan. Yolg'onchi podshoh. Uchinchisi mutakabbir kambag'al. Endi boydi-yu, puli borligi uchun kelyapti deb nazarimizda yarashakanga o'xshaydi. O'zi boydi ham haqqi yo'q kelishlikka. Endi kambag'al bo'lib turib mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolo bunga hargiz nazar boqmaydi. Mana boshqa hadislarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga jannatga kirgiziladigan 3 ta odam bilan do'zaxga kirgiziladigan 3 ta odam ko'rsatilindi dedi. Ular Birinchisi jannatga kiradigan 3 ta odamning birinchisi shahid kishi, Alloh yo'lida jihodda shahid bo'lgan. Ikkinchisi bir qulki dunyoda qulchiligi, dunyoda bir bandaga qul bo'lishligi Allohning ibodatdan to'sgan emas. Ya'ni tijorat to'sib qo'ymagan desak ham katta gap bizga birodarlar. Biz tijoratimizni, dunyoyimizni, kasbikorimizni quli bo'lib qolganmiz. Oshib qolsa boramiz vaqt masjidga. To'g'ri kelib qolsa bir darsxonada o'tirib qo'yamiz. Ha desa ishlar ko'payib ketdi. Sizni ishingiz ustingizda xo'jayiningiz. U ruxsat bersa darsga borasiz, ruxsat bermasa darsga bormaysiz. Shunday emasmi? Jumaga ham bormay qo'yganlar yo'q emas. Juma kuni savdo yaxshi bo'ladi. Ikkinchi jannatga kiradigan odam bu qul, lekin xo'jayinining quli bo'lib turib, banda birodi qo'lida bir mulk qatorda bo'lib turib, ibodat qilishdan to'sib qololmagan. Demak, tijoratni quli bo'lib qolmaydi Uchinchisi, Serfarzand kambag'al u, lekin Alloh bergan kuniga shukr qilib yashaydigan kambag'al, birovga dardini aytmaydigan kambag'al. Jahannamga kirgiziladigan 3 odam. Bu zolim amir, qo'lida puli, dunyosi serob bo'lib turib, zakot bermagan, sadaqa bermagan boy va mutakabbir yana aytilingan kambag'al deydi. Alloh taolo 3 nafar bandani yomon ko'radi. Yana 3 nafariga bo'lgan ularning g'azabi Allohning g'azabi qattiqroq. Alloh fosilni yomon ko'radi. Agar bu fosil yana oqsoqol bo'lib turib, yoshi katta bo'lib turib gunohdan uyalmasdan gunoh qiladigan fosil bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu cholni fosiqlar ichida ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh baxilni yomon ko'radi. Lekin bu baxil yana boy bo'lib turib baxillik qilayotgan bo'lsa, Alloh bu baxillar ichida eng yomon ko'rgani shu bo'ladi. Alloh taolo mutakabbirni yomon ko'radi. Endi bu kambag'al bo'lib turib yana mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, eng yomon mutakabbir kambag'al mutakabbir bo'ladi. Alloh taolo 3 toifani yaxshi ko'radi, yana 3 toifani, yana 3 toifasi borki, Allohga ko'proq yoqadi ular. Alloh taolo taqvodor bandani yaxshi ko'radi. Endi bu taqvodor ya'ni yoshlik davrida taqvo qilayotgan bo'lsa, Allohga eng mahbub bo'lgan taqvodor. Qari odam xolasa, xolamasa birodarlar masjidga yuradi. Ishonaveringlar. Noshtaga chiqish kerak bo'ladi, xato lozimatga chiqish kerak bo'ladi. O'sha boradigan joyi yo'q. Haligi yoshligida ulpatchilik qilgan ahmoq jo'ralar o'lib ketgan bo'lsa, tirik qolganlari masjidda yuribdi. Iloji yo'q bormay. Endi yoshligida hamma buzuqchilikka qodir bo'lib turib, qo'lini ham, belini ham, cho'ntagini ham quvvat yetib, Allohdan qo'rqib, taqvo qilayotgan banda bo'lsa, yosh yigit. Taqvodorlarchilikdagi eng yaxshisi shu bo'ladi. Yigit deganda biz albatta 25 gacha tushunmaylik akalar. 40 gacha bo'lgan Odamni islomda arab tilida shab deyiladi, yigit deyiladi. Bu yerda yigitlar ko'p xudo xohlasa Alloh taolo sahiy bandani yaxshi ko'radi. Endi bu sahiylarni ichida yana kambag'al bo'lib turib sahiy bo'layotgan bo'lsa, bu sahiylarning eng zo'ri bo'ladi. Alloh taolo kamtar insonni yaxshi ko'radi. Kamtar odamni, mutakabbir bo'lmagan odam. Endi shu kamtarlarni ichida yana boy bo'lib turib, puldor bo'lib turib, siniq bo'lsa, kamtar bo'lsa, kamtarlarning eng kamtari shu bo'ladi. Kambag'al endi kamtar bo'lsa yarashaveradi unga. Yo'q endi kamtar bo'lish kerak yo'q. Endi boy bo'lib turib kamtar ekan bo'lsa, cho'ta yarashmayapti shu odamga. Nazarimizda ajib, e, mana shu odam qoyil qolish shuncha puli bo'lib turib, kichik bel deydi. Biz o'zimiz hayron qolamiz bu odamga. Alloh taolo kamtarlarni eng yaxshi ko'rgani boy bo'lib turib kamtar bo'lganini yaxshi ko'radi. Mana salaf solihlar qanday bo'lganlar? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم haqida Alloh aytadi kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa va ko'p Allohni zikr qiladigan bo'lsa Allohni payg'ambaridan ibrat olsin deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun ummat, butun yer yuzini tashvishi yelkasida bo'lib turib, bir kampir kelib, sizda gapim bor deb qo'lidan yetalab bir chekkaga tortsa, haligi kampirning orqasidan ergashib ketavergan Rasululloh. E to'xta. Demagan bizga o'xshab. Turib turing hozir 10 minut. Ayniqsa bir qo'limizga amal tegib qolsa, bir nima deydi, doktor bo'lsak, doktorda priyomiga borgan bo'lsak, domla bo'lsa, domlaning ofisiga borgan bo'lsa, turib turing deymiz. Ya'ni ko'proq turgizishlik bilan narximiz oshadi bizda. Ya'ni haligi xonani chekkasida bir stolimiz bo'lsa, haligi ozgina bir yarim soatga o'chirib kutib kirgandan keyin yana bir hayvatimiz oshadi. Allohga osiylik qilishlik hisobiga hurmatimiz oshishini xohlaymiz. Hadislarda keladi, Alloh uchun o'zini kamtar tutgan bandani Alloh azizligini ko'taradi faqat deydi. Rasululloh siniq odam bo'lgan, kamtar odam bo'lgan. Mana hadislarda marhamat qiladi, kim jundan bo'lgan kiyimni kiysa, ya'ni sodda kiyinsa degan, endi jun deganda biz zamonda u to'r kelmaydi bu. Va otni kiyinsa, o'zini kamtar tutsa, eshakni minsa deydi. Ya'ni kichkinaroq mashina mingani uyalmasa deyapti. Tushunyapsizlar? Qo'yini yoki eshkisini o'zi soqsa, ya'ni uy ishlari bilan shug'ullansa, oilasi bilan o'tirib ovqatlansa. Ya'ni kechki paytgi klublarga borishlik madaniyat taraqqiyot belgisi yo'q. oilasi bilan o'tirishlikda bir eskichilik sarqitida qaraydi. Shunga bir shunaqa zamonda yashayapmiz-da. O'shunga palon restoranga boramiz. Ko'ryapsizmi televizorlarda. Uyda ovqat qilinmaydi, uyda o'tirilmaydi. ba'zi taraqqiy topgan mamlakatlarda. Kishini uyida oilasi bilan, bola chaqasi bilan o'tirib ovqatlanishligi kibrini yo'qligiga bir dalolat bo'ladi. Samoda o'tirsa bo'ladi puli bor. Miskinlar bilan o'tirishidan uyalmasa, Alloh taolo bu kishini qalbidan kibr degan kasalni o'chirib tashlaydi. Musa alayhisalom Alloh taolodan so'raydi: "Parvardigor, seni bandalar ichidagi eng yomon ko'rgan bandang qaysi?" deganda aytadiki: "Ey Musa, qalbi kibr bilan to'lgan, tili g'aliz bo'lgan va iymoni zaif bo'lgan, qo'li baxil bo'lgan kishi men uchun eng yomon ko'rilgan kishi deydi. Ya'ni baxil, iymoni zaif, tili g'aliz va qalbi kibrga to'lgan kishi. Mana hukamolar kibr haqida aytishadiki, samaratul qanoati roha va samaratul tawadi al muhabba. Kibrda aksidagi sifat bu nima? Tavozu, kamtarlik. Kim qanoatli bo'lsa, qanoatni mevasi nima desa, rohat deydi. Qancha bo'lishdan qat'i nazar, bergan kuniga rozi bo'lib yashasangiz, rohatda yashaysiz deyapti. Kamtarlikning mevasi muhabbat deydi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. Mana Mutarof ibn Abdullohning oldida Mulhib ismli bir Hajjoj ibn Yusufni generallardan bittasi otini nihoyatda bir hali oldini ko'tarib kishnatib shunaqa qilayotganda, "Ey Abdulloh" deydi. Abdulloh bu yerda mutarofi Abdulloh aytadiki, bu turishing Allohni rozi qilmaydi desamga qarab turib, meni taniysanmi deydi. Ya'ni general. Meni taniysan, taniyman deydi. Asli axlatsan. Ko'milganda to'ldir axlat olasan, qoningda to'ldir najosat uchab yuribsan, taniyman seni deydi. deganda hali odam chimni yesiga tushadida, sekin otini to'rag'iga qo'yib, sekin ketib qoladi. Ya'ni birodarlar, chiylatib jilayotganinglarda, semiz mashinalaringizda signalni bo'katirib o'tayotganinglarda esingizdan chiqmasin, esimizdan chiqmasin. Aslimiz nutfa ko'milganda bir mashina bir qabrga to'la axlat olamiz, qonimiz to'ldir axlat. Nimamizga Nima Nimamizga kerilamiz? O'sha ozgina Alloh berib qo'ygan dunyoda odamlarga ko'z-ko'z qilibdi. Shunaqa odamlar bor ekan, betiga ayta olgan ekan shunaqa mutakabbirlarda. O'shuncha ular tiyila olgan ekan. Bizda hozir kamayib ketgan xona, "Qo'y" dedi. Yomon ko'rinib nima qilaman dedi. Dushman orttirib dedi. Meni ummatim dedi Rasululloh. Zolimga ey zolim deyishlikka yaramay qoldimi? Assalomu alaykum degan ekan. Mahallasiga kecha chiqqan g'itmakka ey sekin yur mashinada diyo olmayapsizmi? Quvvatimiz yetmayaptimi? Assalomu alaykum birodarlar. Ha desa dadasi boy yo'q. yosh bolaga gapira olmaymiz. E boshqasini qo'ya oling. Mana har bitta odam faxrlanish kerak nima bilandir. Nima bilandir bir kerilish kerak. Hukamolar aytadiki, mu'min bandani faxrlanadigan narsasi nimasi? Dini. Dini bilan faxrlanadi. O'zini iymoni bilan aziz deb biladi. Robbisi bilan faxrlanadi, dini bilan o'zini aziz deb biladi. Munofiqchi. Munofiq o'zini nasl nasabini gapirib turib keriladi va o'zini puli bilan aziz deb biladi. Demak, uni puli yo'q bo'lgan kuni xor bo'laveradi. Puli yo'q deb tepkilayaptimi? O'zini puli yo'q bo'lib qolganini uni tepkilasa rozi bo'ladi, chunki puli yo'q odamda nima bo'laveradi uchun tepkilasa bo'laveradi. Demak, biz qaraylik. Biz nimamiz bilan faxrlanyapmiz? Robbimiz bilan o'zimizni faxrlanib, dinimiz bilan azizlab bilyapmizmi? Yo yo'q. Wala tahinu wala tahna wala tahinu vala tahsanu antum alawna in kuntum mu'minin. Alloh taolay aytadi, "Ey sizlar dedi, xafa ham bo'lmanglar" dedi. Tushkunlikka ham tushmanglar, sizlar oliysizlar dedi. Agar kim bo'lsanglar, mu'min bo'lsanglar. Mana bir qancha oyatlar, bir qancha hadislar keltirilgan. Gapiramiz desa gap ko'p. Mana quyidagi bitta hadisda aytmay ilojimiz yo'q. Qo'y endi, gapir nima qilaman deymiz, bar olmaydi gapini. Firavnda ham Firavn qilgan qavm bo'ladi, birodarlar. Nima deysa, xo'p o'rgan, nima desa, oxiri oh, Robbana Robbukum, men sizlarni oliy parvardigoringlarman deb bo'ladi. Diqqat qilaylik. Iza ro'aytumul mutawadi'ina fatawadu lahum. Agar kamtar odamlarni ko'rsanglar dedi Rasululloh. Kichikfel siniq odamni ko'rsanglar, kamtarona muomala qilinglar ular bilan. Biz ikki qo'llab kelib ikki marta ko'rishib qo'ysa, o'sha haliga shu yerda bunday qilib qo'yamiz. O'zini kamtar tutyapti-da. Kamtar odamni ko'rsanglar, kamtarlik qilinglar. Agar faida mutakabbirin va madalla va lakum sadaqa. Agar mutakabbir odamni ko'rsanglar, o'zlariga qarasha kibr bilan muomala qilib qo'yinglar. Albatta bu kibr bilan muomala qilishinglar ular uchun xorlik va ibrat sizlar uchun sadaqa o'rnida o'tadi deyapti. Shior birodarlar. Oladigan bitta narsamiz zar narsalardan. Mutakabbir odamga o'zidaqa muomala qilib qo'yishlik savob bo'lar ekan. Sinig'lik hammaga sinig'lik emas. U nasronlar aytadi, 10 betini urib bersa chop betini. Unaqa gap yo'q islomda. Agar hamma chop betini urib bersa, urib yuraveradi hamma. Mutakabbirmi? Kibr qilyaptimi? U farqi yo'q, u puli bormi, puli yo'qmi, o'zi yarasha muomala qilib qo'yavering. Assalomu alaykum desiz, nima qilib ko'rishyaptimi? Bermay qo'ring, qo'lingizni qarasin sizga. E nima qo'lim bermayapti? Uni qila olmaymiz biz. Qo'y deymiz. Biz qo'ymiz akalar. Yoki bo'lmasa qo'lini berib ko'rishmagan ushlab qo'yvormaydi-da. Qaraydi. Bir-birimizga qarab ko'rishadi, birodardan keyin safar shunaqa qilmaydi. Chunki menda zarurroq odam turibdi. Bu bilan gaplashsa bu zarur narsa bu. Demak, birodalar, mutakabbir odamga o'ziga yarasha muomala qilib qo'yish sadaqa o'rnida o'tadi. Xo'p. O kamtarligimizni qadam bilamiz. Bizda kibr yo'qligini qayerdan bilamiz desa, ulamolar aytadiki, salomni birinchi bo'lib siz bersiz. Assalomu alaykum. Kattadir, kichikdir. Rasululloh birinchi salom bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lini tortib olmagan, nariga odam tortmagunicha. Ey Rasulullohning bir aziz inson bormi yer as Assalomu alaykum deb oturup payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sellem yüzüge qarab tabassum bilan ko'rishganda qo'lini bir ish bunun için bunisi ish ko'p. Ish ko'p. Bizdan ham ish Rasulullah sallallahu sollallohu alayhi vasallam. Lekin mana shunday bir axloq egasi bor. Innaka la ala xuluqin azim. Buyuk axloq egasisiz. Birinchisi, ro'parizga kelgan odamga birinchi bo'lib salom beryapsizmi? Demak, kibr yo'q sizda. Ikkinchisi, majlisga kirib o'tirsangiz, pastroqda o'tirib qolganingizga ham rozi bo'laverayotgan bo'lsangiz, demak kibr yo'q sizda. Nonushtaga bordingiz, eshikda turib qoldingiz ozgina kutib. Yana eshikdagi o'tirib qoldingiz, rasani kamni etagiga. Odatda siz to'rga chiqavergan edingiz, sizni hurmatingizga loyiq muomala bo'lmadi. Shu yerda g'azabingiz kelyaptimi, birodar? Bilib qo'ying, sizda kibr bor. Va uchinchi belgisi sizni taqvo va yaxshi kishi ekanligingiz, taqvo kishisi, yaxshi kishi ekanligingizni zikr qilishliklarini xolamaysizmi? Shu kibr yo'lini bilmaysiz. ekan. Maqtashini Bitta quloq ushla turadi baribir. gap ketyapti shu yerda. Yaxshi ustaligingiz yoki qandaydir polvonligingiz, mohligingiz gap ketyapti, bitta quloq shu yerda. Nima gaplashasiz? Quloq eshityapti. Mana shu kibrni borligi belgisi birodarlar. Ham maqtashni eshitsa, demak odamlar meni tan olyapti ekan, demak maqsam bo'lar ekan, kibr qilsam bo'lar ekan. Qisqa, salomni birinchi bersangiz, pastroq o'tirgan joyda rozi bo'lib qo'yaversangiz va odamlarning maqtashligini xohlamasangiz, bu tavozuning belgisi. Mana Ejicha sabr qilasizlar birodar. Mana domla imom aytib o'tib ketdi. Bir yilda bir o'tiramiz birodarlar, mana shunaqa qilib. Boshqa oylarda uxlayapmiz, televizorlarda ko'ryapmiz. Birodarlar, rizq haqida dars o'tamiz inshaalloh 3-4 kundan keyin. Rizqimizni titraytiradi televizor ko'p ko'rishimiz. Aniq bilinglar. Aniq bilinglar. Paqidagi suvingizga mushtiga tosh tashlasangiz, mushtiga suv chiqib ketadi tashqariga. Shunday emasmi? Agar kalladek tosh tashlasangiz, kallada suv chiqib ketadi tashqariga. Qalbimizga qancha gunoh maqsad ko'payib bersak, rizqimiz shuncha tirtayadi. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Televizorni kamroq ko'raylik. Xususan mana domla aytib o'tdi, borasiz kino ko'rasiz konsert 2 gacha siz uchun degan konsert bo'lar ekan, subhanalloh. Kim ko'radi o'sha mahalda? Ya'ni uni zakat qiladi odamlar tug'ilgan kuniga pul berib. Qol qolish kerak. Kimga ko'rsatyapti buni? Muammoning bo'shligidan Televizorga shoshilmaylik. Umar ibn Abdulaziz xalifa o'tirgan paytida uyda bir mehmon bor edi. Umar mana payg'ambar Hazrat Umardan nevaralaridan bu kishi. 5 xulofa roshidin deyiladi. Xat yozib o'tirgan bo'ladida e, chiroqni yog'i tugab o'tishi yaqin bo'lganda Turiyasda hali Mehmet amir Amirul Mu'min xalifa bu. O'sha davrdagi eng katta, o'sha zamonda eng katta podshosi bo'lgan xalifa Umar ibn Abdulazizni o'rnida o'tirgan odam, siz qo'ying, men yog'ini quyib qo'ymasdan o'tiring deydi. Mehmonni ishga solishlik bu erkaklikni belgisi emas deydi. Ya'ni musulmonlik iymonni belgisi emas. Turadida, to'ysa, ah, xizmatchingizni chaqiring bo'lmasa deb xijolat bo'ladi desa, Qo'ying dedi, o'yda endi endi dedi, ko'zi ketdi deydi, o'g'atmaylik deydi. Harifa birodarlar. Shamni olib kelib qo'yib, o'tirib yozsa, yo'q qo'yib. Qarang deydi, shu o'zingiz turdingizlarda desa, turayotganida ham Umar edim deyapti, o'tirganda ham Umar edim dedi. Odamlarni gapi bilan obro'yimiz tushib, odamlar gap bilan ko'tarmaydi, biz obro'yimizni Alloh ko'tarsin deydi. Umar ibn Abdulaziz uyiga bir odam boradi. Borsa, bir ayol kir yuvayotgan bo'ladi, bir kishi devorga lochoblayotgan bo'ladi. Bu xizmatchilar deb o'yladida, Amir al-Mu'minin bormi desa, hozir chaqirib qo'yaman deb ayol aytadi, qo'lim loyga bulab keladi, Amir al-Mu'min. Xizmatchi yo'mi uylarda deydi. Xalifa akalar. Uyatda uy ishini qilaversiz. Kibr, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uy ishlarini qilishlikda ayollarga yordam bergan. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mana Shom Quddus deyiladi, fath qilinganda Yerusalim akalar. Kalitni Hazrat Umarni o'ziga beramiz deb nasorolar berishmaydi. Fath qilgan qo'shin boshlagan. Umar kelsin deydi. Hazrat Umar tuyasini minib chiqadi bitta xizmatchi yigiti bilan 1 kilometrdan almashishadi. Tuyani 1 kilometr bu beradi, 1 kilometr xizmatchisi minadi. Quddusda shu yaqinlashganda xizmatchi bola, qul bolani eshitmani, tuyani minishlik navbat kelib qoladi. Quduqqa boradi, Hazrat Umar suvni oladi, tevaga uzatadi. Ey akalar, xalifa u Umar roziyallohu anhu. O'shuning Umar odil, undan burun ham, undan keyin ham bunaqa xalifa podshoh bo'lmaydi deydi g'arb tarixchi olimlari. Ya'mira Mo'minin deydi, Abu e, Abu Baydatun Jarroh chiqadida shaharni kattalari deydi, sizni kutgani chiqib kelyapti dedi. bunaqa qilib kiyishingiz yarashmaydi deydi. Desa aytadiki, agar tevadagi madadi tushing, men roziman desa, sen rozi bo'lsang ham teva rozi bo'lmaydi deydi. Tuyani yetalab kirganda ana shu Quddusdagi nasroniy rohib aytadi, mana mana bu deydi. Bizning kitoblarimizda yozilgan deydi. Kalitini oladigan kishi Quddusga xizmatchisini tuyasiga o'tkazib o'zi yetalab keladi deyilgan deydi. Bashoratlar bo'ladi bu narsa. Ana birodar qanaqa insonlar bo'lmoq. Biz kimlardan ibrat olyapmiz? Kimlarni o'zimizga kumir deb bilyapmiz? Biz tariximizni o'rganaylik-da. Musulmonga payg'ambarlardan, sahobalardan, tobiinlardan tashqari hech kim ibrat bo'lishida isiga ham yaramaydi. Lekin kimlarni bizga ibrat qilib ko'rsatishyapti hozirgi zamonda? Palonchida qabul qilinglar, chiqyapti futbolkalarga hamma ahmoqlarning suratlari, kiyib yuribdi suroq qilib yigitlar. Hattoki kiygan kiyimimizni ham palonchi palonchi yetib kiygan ko'ylagi bormi deb ko'ylagini so'raymiz. Palonchi pisonchi yetib kiygan e, razilasi bor kasbimiz bormi deb so'raymiz. Kimlarga o'xshash harakat qilyapmiz? Biz o'zimizni kimligimizni bilsak, kim bizga ibrat bo'lishini ham bilardik. Salmon Farsiy roziyallohu anhu mana Madinada voliy bo'ladi. Ko'chaga chiqib tursa, sodda kiyib olganligidan, oddiy yurganligidan bir bor ozgina bozor qilgan bo'ladida, Salmon Forsiyni tanimay bu anaqa hammollardan shey ko'tar deydi. Ko'taradi. E to'xta, men amirman demayapti. Rasulullohning madrasasida dars o'qiganda ular ko'tarib ketyapti. Oldida ketyapti hali boyvachcha. Assalomu alaykum va hamma salom beradi Taliboyga. Hali boy alaykum assalom ketyapti shunday qilib. Orqada kimligini bilmaydi. Hamma salom beradi to uyga yetguncha haligi odam Kimga bir hamma salom oxiri oh, deb oh, bitta odam savol assalomu alaykum ya amiral mu'minin deb boradi. Shunday qarasa, Solmon Forsiy ekan. Kamtarlikni ko'ring. Ey kechirasiz, Alloh sizni isloh qilsin, bilmay qolpa deganda ayt uyinga olib borib beraman deydi. Sen menga ish buyurding, men yetkazib qo'yaman. Musulmonlik burchim deydi. Sig'maydi aqlga. Sig'maydi. Chunki biz aqllarimiz bunaqa narsadan sig'dirib oladigan bo'lib tarbiya topmadik. Shunaqa bo'lgan odamlar birodarlar. O'sha uchun Umar ibn Abdulazizlar davrida bo'rini qo'ydi bo'ra bo'ri olmagan ekan. Rivoyatlar qilinadi, cho'pon hadab yursa qo'ylar atrofida bo'ri yuradi, ikkisiga xizmat qilib. Ya bu itmi bo'rimi desa bo'ri deydi. Adolat qoyim bo'lganda mana zulm bo'lmas ekan koinotda birodarlar. va roziyallohu xoda uyga bir ayol kishi keldi. Kirib keldi-da, hatto bir tili xunuk, behayo ayol oladi. Payg'ambarimizni cho'kka tushib yerga ovqat qo'yib, ovqatlayotganini ko'rdida, "Ey" dedi, "Mana qaranglar mana" dedi. Bu payg'ambar deydi, o'zini qulga o'xshab o'tiribdi, qulga o'xshab yeyapti deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Ana abdun ajlisu kama yajlisul abd va akulu kama yakulul abd." Men deydi, qulman deydi. Quldaqa o'tiraman, quldaqa yeyman deydi. Hali avratadiki, "Ovqatingni bermaysan menga deydi payg'ambarimizga desa, "Ol" deydi. Qo'ling bilan yegizib qo'y menga deydi. Rasulullohga qilayotgan muomalasini qarang. Qo'ling bilan egizib qo'y dedi. Payg'ambarimiz qo'limiz bilan egizib qo'yadi. Yeb o'tirib, og'zingdagidan ber menga deydi. Payg'ambarimiz chaynab turgan ovqatni chiqarib beradi. Kamtarlikni ko'ring. Payg'ambarimizni so'lagan aralashish ovqat qoniga tushligi bilan hayo degan narsa o'tib qoladi har ayolga. Umrining oxirigacha bitta erkak kishi tikka qaramasdan o'tgan bo'lar ekan. Rasululloh shunday bo'lgan, sahobalar shunday bo'lgan. Hazrati Umar davrida sahobalar shu ateizmga ko'mayapti bir sahobani bir shaharga voliy bo'lasiz deydi, jo'natadi. Shahar kutib turadi. Bugun kelib keladi, ertaga kelib keladi, kutib tursa bir odam eshikka mingan, bitta qo'liga tuz dushirgan, bitta qo'liga qattiq ushlab turib tupurgisi bilan namlab, tuzga tegizib yeb kirib kelayotgan bo'ladi. Hech kim parvo qilmaydi kirib ketadi. Kirsa shaharda hammasi tashqarida, qaytib chiqadi. Kimni kutyapsizlar desa, falonchini deydi. Umar bizga voliy qilib jurgan menman shu deydi. Birodarlar, kamtarlik ko'ryapmizmi qanaqa bo'lgan? Mana shu kishilardan Alloh rozi bo'lgan. Ularda kibr bo'lmagan. Bizda bor kibr. Tuzatishni belgisi aytdik. Salom birinchi bersiz, pastroq o'tirib qolsangiz rozi bo'layotgan bo'lsangiz va nima dedi shunchini? Maqtov eshitishni xolamasiz, kibr yo'qligining alomatlaridan deydi. Kibr shunday kasalki, kishini jannatdan to'sib qo'yadigan kasal. Kibr birodalar, Firavn, Qorun, Xomonga o'xshagan kofirlarning fe'llari. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Innal azamata idori wal kibriya ridai faman nazani fi ahadin minhuma alqaytuhu finnar. Kibr deydi. Meni ridoyim, azamat, buyuklik meni libosim. Kim mana shu ikkita narsani mendan tolassa, unga xorlik libosini kiygizaman deb bir rivoyatda, bir rivoyatda jahannamga uloqtiraman deydi. Kibr Allohga xos birodarlar. Pulimiz bilan kelyapmizmi, ilmimiz bilan kelyapmizmi, quvvatimiz bilan kelyapmizmi? ko'zimizni katta ochaylik. Bu bizni jannatga olib keladigan sifat emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.